raidījums Kristīti un Sūtīti. Uz to aicina pāvesta misiju darbi Latvijā un priesteris Rihards Rasnacis. Kā baznīca pilda Kristus pavēli sludināt evaņģēliju līdz pat zemes robežām? Kur ir tās robežas, kur beidzas mūsu ieinteresētība un informētība, rūpes un solidaritāte, lūkšana un sludināšana? Raidījums par misijām pasaulē. Uh Labrīt visiem rādījuma arī klausītājiem. Un, eh, šodien jau trešo reizi esmu šeit rādījuma arī studijā šo jauno raidījumu Kristīt un Sūtīti. Un jau arī iepriekšējos raidījumus mēs uh, veltījām um, pāvesta pēdējiem apustuliskajiem uh, ceļojumam uz uh, austrum uh, Dienvidu Āziju un Okeāniju, kur viņš apmeklēja uh, četras valstis – Tas ir garākais uh, apustuliskais ceļojums pāvesta Franciska pontifikāta laikā. Viņš uh, pavadīja šajā ceļojumā 12 dienas. Jā, tas arī ir ļoti eh, tāls uh, ceļš. Un uh, jau nu, apskatījām, tad, ko pāvests uh, darīja uh, Austrumtimorā. Tur atcerties bija ļoti interesanti, ka puse no valsts iedzīvotājiem bija atnākuši uz svēto misi. Un, uh, Savukārt eh, pagājuši trešdien runājam par eh, Papo Jaungvinēju, un, eh, kas, vispār, ir valsts uh, okeānijā, un kur ir ļoti dažāda no nu, etniskā un kultūra dažādība, bet arī joprojām ir klātsoša um, tāda, nu, dažādas nacionālās izpausmes, gan viņu uh, valodā, gan arī no nu, ārējā izskatā, un mēs nu, daudz zinām par uh, Papo Jaungunēju, kā, kā kā tur šie nacionālie tērpi, vai nu, bieži vien arī citu uzskata par tērpu nēsamību. Lūk, eh, šodien eh, runāšu par eh, Singapūru, un nākam trešdien noslēgsim šo mūsu apskatu ar ceturto valstu, kur apmeklēja pāvests Indonēziju, un uz nākamo trešdienu pie mums studijā ciemos būs arī priesteris no Indonēzijas. Um, Pagājuši trešdien pāvests vispārējā audiencē norādījis to, ka mēs uh, esam pārāk eiropizējušies uh, un uzskatām, ka kristietība pastāv tikai Eiropā, un uh, tad viņš atskatījās uz savu šo ceļojumu uz uh, Dienvidu Austrumu Āziju un uh, izteicās arī par katru no šīm valstīm, kuru viņš ir uh, apmeklējis. Un par Singapūru, uh, kura bija uh, nu, pēdējā valsts, ko viņš apmeklēja eh, šajā ceļojumā, viņš teica, ka tā ir valsts, kas ļoti atšķiras no pārējām. Tā ir pilsētu valsts, ļoti moderna, Āzijas un ne tikai Āzijas ekonomikas un finanšu centrs. Tur kristieši ir minoritāte, bet tomēr viņi veido dzīvu baznīcu, kas ir apņēmusies radīt harmoniju un brālību starp dažādām etniskajām grupām, kultūrām un reliģijām – Pat turīgajā Singapūrā ir mazie, kas seko evaņģēliem un kļūst par sāli un gaismu. Liecinieki cerībai, kas ir lielāka par to, ko var garantēt ekonomiskie ieguvumi. Nu, tā pāvis izteicās par, um, par Singapūru un um, vēlos vēl dažus uh, faktus uh, um, par Singapūru un par um, dienvidu austrumu Āziju, tātad eh, reģionu, kurā um, pāvests eh, uzturējās. Uh, mēģināšu nedaudz tā geogrāfiski izskaidrot uh, pirms par šo reģionu, kas ir īsmā, tik tālu no Latvijas. Um, tātad uh, šo reģionu um, veido um, um, vairākas valstis, kas ir, eh, ja mēs skatāmies uz globus, tad tas būtu zem Ķīnas un eh, savukārt pa labi, jeb eh, uz austrumiem no Indijas. Jo nu, Āzijas reģions ir vēl lielāks, bet tātad, šo um, reģionu um, veido um, salu virkne – kas nošķir Kluso un Indijas okeānu. Šis reģions pazīstams ar to, ka tajā ir arī diezgan liela seismiskā aktivitāte un uh, e, sastopam arī daudz vulkāni. E, Dienvidu Austrumāzijā ir 11 neatkarīgas valstis, kurās dzīvo 672 miljoni cilvēku. Un šim apgabalam ir ļoti bagāta un daudzveidīga un saudabīga kultūra. Un, uh, Pēdējās desmitgadēs vairākās valstīs strauji augoša ekonomika. Šeit ir arī reliģiskā daudzveidība, un tas lielākā daļa iedzīvotāju kontinentālajā daļā ir budisti, bet ir arī musulmaņu pārstāvniecība un, protams, arī kristietība. Nu, tas nosaukšu visas valstis, kas veido šo reģionu, uh, Tā ir Austrumtimora, kuru bieži vien tomēr sauc arī par okeāna, Okeānijas reģiona valsti, tad Brunēja, Filipīnas, Kambodža, Indonēzija, Laosa, Malaizija, Mjanma, Singapūra, Taizeme un Vietnama. Un, uh, Singapūra, kas uh, neatkarību ir iegūst tikai 1965. gadā, Um, tā ir republika, un tā ir salu valsts, bet to arī sauc par pilsētu valsti. Un, um, tā platība ir 722 uh, kvadrātkilometri. Nu, uh, Latvijas platība ir 64,5 uh, tūkstoši. Nu, tā pavisam nopaļojam, tad arī desmitā daļa no Latvijas teritorijas. Bet uh, Eh, tur dzīvo 5 ehm, vai 6 miljoni iedzīvotāji. Lūk, varam salīdzināt tādu platības ziņā daudz mazāka par Latviju un savukārt uh, iedzīvotāju skaits ziņā daudz lielāka. Um, šeit ir eh, dažādu tautību un arī dažādu nu, valstu uh, iedzīvotāji. Um, um, čet, gan 40% no uh, Singapūras iedzīvotājiem ir ar uh, citas valsts pilsonību. Un, um, ja, Singapūra piedzīvos ļoti strauju tādu ekonomisko uh, izaugsmi, um, un tagad jā, arī dzīves dārdzība nu, runā, ka Singapūra ir pati dārgākā uh, nu, pilsēta un arī valsts eh, dzīvošanai, nu, pēc eh, dzīves izmaksām. Eh, bet arī ir augstākais iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju. Nu, tā, tas, tas vairāk tādi ekonomiski rādītāji, droši vien mūsu klausītājiem tas vairāk interesē, uh, reliģiskais eh, sastāvs un eh, kāda ir konkrēti katoļu baznīcas eh, um, nu, klātbūtne šajā valstī. Un, um, saka, katoļu, um, jā, visvairāk uh, Singapūrā ir uh, budistu, uh, un tad otra lielākā reliģija ir kristietība, bet tikai daļa no kristiešiem ir katoļi, un kopumā nu, nepilni 400 e, tūkstoši e, katoļi. Nu, varētu salīdzināt ar Latviju. Man šķiet, ka Latvijā varētu būt arī līdzīgi apmēram 400 tūkstoši e, katoļu. Um, ehm, tātad um, no 19% kristiešu uh, gan arī 40%, tad vairāk nekā ehm, trešā daļa ir ehm, katoļu, un ehm, pārējie lielākoties ir dažādu atzaru protestanti. Un, ir arhibīskapija Singapūrā, un to vada kardināls uh, Viljams Gohs. Uh, un viņš jau ir ceturtais uh, Um, Singapūras arhidiecēzes uh, arhibīskaps. Uh, kristīgā ticība Singapūrā uh, savus pirmos soļus ir spērusi 19. gadsimta pirmajā pusē. Ir tāda, ka pirmais katoļu priesteris savu kāju spēris Singapūrā 1821. gadā. Un, um, un šeit, ka šeit pirmie kristietības uh, soļi Singapūrā ir saistīti ar uh, nu, um, portugāļu klātbūtni Āzijā, bet vēlāk um, nu, lielu lomu sāk uh, spēlēt Briti, kuri šeit uh, uzbūvēja ostu un, uh, uh, nu, varētu teikt tā, sāk ar ekonomiskiem eh, eh, tādiem instrumentiem eh, nu, parādīt savu klātbūtni. Un, jā, un tas arī vien, izskaidro, kāpēc pašlaik angļu valoda ir oficiālā valsts valoda Singapūrā. Un, un savukārt tas izskaidro, kāpēc nu, arī pāvesta vizītē visu laiku atskan angļu valoda. Uh, viss, kas tiek eh, eh, runāts, arī ko pāvis teica, viss tiks, eh, tika tulkots uz angļu valodu. Laikam Singapūras nu, vizīti nu, visvairāk tā, dažādām diskusijām varēja pamanīt, dažādās diskusijās pamanīja, izējot no pāvesta tikšanās ar jauniešiem no dažādām reliģiskajām tradīcijām – Un tas ir izraisījis eh, tiešām dažādus disputus, pat tādus pārmetumus pāvestam, ka viņš nav tik ļoti skaidri norādījis eh, uz kristietības eh, absolūto patiesumu un pārākumu pār citām reliģijām, bet, nu, ja paskatās nevis tikai šo diskusiju virsrakstus, bet pašu tikšanos redzēt, ka tā ir notikusi tādā ļoti draudzīgā atmosfērā. Un jā, un ar to, ko pāvis uh, teica itālis, pēc tam tas savukārt tika tulkots angļu valodā, tā lai arī vietējie jaunieši varētu saprast. Um, jā, pāvesta mm, vizītei gatavojoties, kas atcerēta īpaša dziesma, himna, un arī tā ir angļu valodā. Uh, Un, uh, ja man Jēkabs tādā palīdzēs ieslēgt šo dziesmu, tad mēs varēsim arī to noklausīties. Genesis, God make the universe and so much and he saw it was good. Freedom to liberate those from oppression, salvation, the Father, Son, and Holy Spirit, a perfect Trinity who binds us. sent to bring Together we are like for the world. Sealed by the covenant, we walk by faith. The living word of God will pave the way. We will sing his praise and proclaim his name. And all generations will know the glory of God. We are chosen for this journey. And the light of Christ in us will live on and on, on and on. We are one church made holy in the Lord, led by the Spirit, one people of God we will rise with him, Jesus Christ our King. Together we are light for the world. Sealed by the covenant, we walk by faith. The living word of God will pave the way. We will sing his praise and proclaim his name. And all generations will know the glory of God. Spirit, one people of God, we will rise with Him, Jesus Christ our King. Together we are light for the world. Sealed by the covenant, we walk by faith. The living Word of God will pave the way. We will sing His praise and proclaim His name, and all generations will know the glory of God. See Jesus. And all generations will know. izskanēja uh, pāvesta Franciska vizītē Singapūrā veltītā dziesma, ar uh, kuru uh, Singapūras katolicīgie arī gribēja sveikt pāvestu un gatavoties viņa vizītei, un šīs pāvesta vizītes moto bija um, cerība un um, vienotība. Uh, Jā. Kamēr es uh, gatavos stāstīt tālāk par Singapūru, varbūt tas arī uh, radio klausītājiem ir uh, no nu, kādi iespaidi uh, vai no viņu uh, vizītes, uh, personīgās vizītes Singapūrā, un jūs varat padalīties ar kādiem iespaidiem, ko jūs tur esat redzējuši, ko jūs esat piedzīvojuši, vai tas arī, vai jūs esat bijuši ar kādā katoļu baznīcā, un kā jūs tur esat sajutušies. Uh, un vai katoļu baznīca ir pamanāma eh, Singapūrā, jo mums raidījumam vēl kādas desmit minūtes, jūs varat paspēt eh, piezvanīt eh, uz tālrunu studijā 67 969 131. Ja negribat, lai jūsu balsi dzird ētrā, varat atsūtīt arī īziņu uz tālruni 266 77 272 ka gaidām arī kādas uh, klausītāju liecības par Singapūru. Es pats neesmu bijis Singapūrā, un es tikai sekoju līdzi pāvesta vizītei tagad, eh, un tas man ir eh, raisījis vairāk interesi par Singapūru, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka starp klausītājiem ir tādi, kuri ir ceļojuši arī paši uz Singapūru, tāpēc aicinu jūs padalīties ar saviem iespaidiem. Uh, līdzīgi kā pāvests pagājuši trešdien arī dalījās ar saviem iespaidiem par uh, savu ceļojumu uz Singapūru un vēl uh, trijām citām valstīm. Jā, teica, pāvests tieši savu vizīti noslēdza uh, ar tādu nepilnu trīs dienu uh, ciemošanos šajā pilsētvalstī Singapūrā, kurā ir vairāk kā 5 miljoni iedzīvotāju. Un, uh, um, apmēram piektā daļa no tiem ir eh, kristieši, un savukārt no tiem eh, trešā daļa ir katoļu ticīgie, kuru kopējais skaits ir apmēram tikpat liels, eh, cik Latvijā. Un uh, Singapūru pirms, uh, kas, nu, gandrīz 40 gadiem apmeklēja arī pāvests Jānis Pāvils II un eh, joprojām eh, dzīvā atmiņā ir šī eh, svētā pāvesta vizīte, un es redzēju, ka tātad kādā baznīcā ir novietots altāris, pie kura celebrēja svēto misi stadionā arī mm, svētais pāvests Jānis Pāvils II. Bet arī šai vizītei īpaši gatavojās gan ne, ne tikai sacerot dziesmu, kuru pirms brīža dzirdējām, bet arī izveidot tādu skaistu logo, um, kas ir tādā krusta formā ar stariem, un uh, šo, uh, šo starus papildina vēl piecas zvaigznes, un tā savukārt ir saistība ar Singapūras nacionālo karogu, um, kas ir divās krāsās, uh, sarkans un balts, un šī sarkanās daļas ir pusmēnes un piecas zvaigznes – Un uh, savukārt šajā logo um, jā, ir redzams gan krusts, gan stāri, kas izriet no šī krusta centra, un kas savukārt liek mums domāt par to, ka mēs esam sūtīti uh, pie visiem cilvēkiem sludināt labo vēsti. Un tas savukārt ļoti labi saskan arī ar šo um, raidījuma moto Kristīti un sūtīti. Um, tāpat jau kādu laiku pirms pāvesta vizītes Eh, varēja iepazīties gan ar liturģiskiem apģērbiem, kāda tiks izmantota pāvesta vizītes laikā, un arī ar to eh, konkrēt kādu teiksim, ornātu un uh, pluviālu lietos pāvests. Stāstīja, ka tas tika speciāli noskaidrot, kādi izmēri ir vajadzīgi, kas lai vislabāk derētu pāvestam. Un, piemēram, uz pluviāla stolas eh, ir ne tikai pāstu eh, vizītes logo, šis krusts ar stariem redzams, bet eh, arī tādas liektas līnijas, kas atgādina tādus mm, elementus no um, kristībās lietotā gliemežvāka, ar kuru tiek lietas ūdens kristāmājiem uz galvas, kur arī ir tādas liektās līnijas – Un man liekas, eh, ļoti skaisti, ka nu, šis logo bija izstrādāts ar tādu dziļāku domu, eh, gan lai parādītu tādu nacionālo identitāti, gan arī mūsu kā kristiešu sūtību pasaulē un mūsu darbību, īpaši rūpēties pār uh, eh, to, lai ik viens varētu saņemt kristību un uh, saņemt pestīšanu. Eh, vēl atgādinu, ka mums ir dažas minūtes, ja kāds no eh, klausītājiem vēlās padalīties arī ar kādiem saviem iespaidiem no Singapūras eh, ceļojuma, tad lūdzu zvanīt uz studiju 67 969 131 vai arī var vēl paspēt atsūtīt īziņu uz numuru 266 77 272. Jau raidījuma sākumā minēju, ka visvairāk uh, pasaules uzmanību piesaistīja un vēlāk arī diskusijas izraisīja uh, pāvesta saruna ar uh, dažādu uh, reliģiju um, jauniešiem. Pirms tam skatījies arī tādu um, video, kurā jaunieši izteica tādu savu prieku, ka viņiem ir tāda privilēģija tikties ar pāvestu un uh, Interesanti arī, ka citu reliģiju uh, jaunieši, viņš teica, ka pāvests viņiem ir autoritāte un uh, ka viņi grib ieklausīties pāvesta vārdos. Um, jā, pāvests uh, arī augsts novērtēja visu reliģiju pārstāvju uh, tiekšanos pie Dieva, kas varbūt tās daudziem tika, nu, likata, pārprast kaut ko un domāt, ka pāvis eh, noraida kristietības kā galvenās atklāsmes eh, svarīgumu, bet tas noteikti tā nav. Ehm, bet eh, pāvis izrādīja tiešām tādu draudzīgumu un noskatoties šo um, tikšanos, varēja redzēt, ka viņa sejā ir tāds patiesas draudzīgums un, uh, un brālīgums. Neskatoties to, ka uh, Es domāju, pēc šī eh, ilgā eh, ceļojuma viņš jau bija noteikti saguris. Varēja redzēt, ka jā, nu, pāvis pēdējā laikā eh, ceļo un pārvietojas tad ar ratiņkrēslu, tikai tad, kad nu, svēto mise celebrē, tad jā, viņš piecās un viņš apsēžās tronī, bet nu, tā viss pārvietošanās viņam ir ratiņkrēslā, varēja redzēt arī, ka šis uh, ceļojums bija nogurdinošs, bet es domāju arī iepriecinošs. Piemēram, Singapūras nacionālajā stadionā uz svēto misi bija pulcējušies 50 tūkstoši cilvēku, vai nu, vismaz 50 tūkstoši. Stadions bija pārpildīts, un uh, um, tā, ja Singapūrā ir tikpat daudz katoļu, cik uh, Latvijā, Tādās, ka mēs nespējām uh, tik daudz cilvēku sapulcināt uz uh, pāvesta svēto misi uh, aglonāt, uh, kā tas izdevies ir Singapūrā. Citi var teikt, var tas tāpēc, ka tur ir mazāki attālumi, kā jau teicu, uh, Singapūra uh, aizņem nu, gan izvienu desmito daļu uh, no Latvijas teritorijas. Tad... Um, Es eh, vēl daži vārdi pār to, ko pāvests eh, eh, teica Singapūras ticīgajiem. Um, viņš atzīmēja, ka um, um, arī viņš ir nu, pārsteigts par to, kā izskatās Singapūra, un ka noteikti daudzi arī ir pārsteigti par modernu debeskrāpju mežu, kas šķiet ir izaudzis no jūras. Es teicu, ka debesu skrāpja liecina par cilvēka ģenialitāti, Singapūras sabiedrības dinamismu un uzņēmēju garu, kas šeit raduši auglīgu augsni, kurā izpausties. Tas atsaucās arī uz Singapūras vēsturi, kas ir izaugsmes un izturības vēsture. No pazemīgiem pirmsākumiem šī nācija ir sasniegusi augstu attīstības līmeni, parādot, ka tas ir bijis uh, racionālu lēmumu auglis un nemitīgu centienu rezultāts. Līdz pilnībā ir īstenoti projekti un iniciatīvas, kas atbilst šīs vietas specifiskajām īpašībām. Un tieši šajās dienās aprit simts gadi kopš zimis pirmais Singapūras premjerministrs, un, uh, kas arī šai valstī piešķīra straujas attīstības un pārveidošanās impulsu. Un, uh, jā, Singapūra – ir etnisko grupu, kultūru un reliģiju mozaīka, kuras eh, dzīvo harmonijā. Pāvis atzīmēja, ka savstarpēja cieņa, sadarbība, dialogs, brīvība paust savu ticību un likuma paklausība ir Singapūras panākuma un stabilitātes atslēga. Rekvizīti, kas nepieciešami līdzsvarotai un ilgtspējīgai attīstībai. Pievēršoties katoliskās baznīcas devumam, svētais tēvs atgādināja, ka jau sākot ar savu klātbūtni, tā ir nesusi savu īpašo pienesumu šīs nācijas gājumā, jo īpaši izglītības un veselības aprūpes jomās, sekojot Jēzus Kristus evaņģēlijam. Un katoļu kopiena atrodas pirmajā līnijā tuvāk mīlestības darbu ziņā. Katoliskā baznīca šajā zemē ir nemitīgi veicinājusi dialogu starp reliģijām un sadarbību starp dažādām ticīgo kopienām ka um, ar šiem ar pāvesta uzslavas vārdiem par uh, um, Singapūru, par uh, gan Singapūras katoļu baznīcu, gan visu Singapūras uh, sabiedrību. Mēs arī noslēdzam šo raidījumu. Kristīti un Sūtīti. Tas bija pāvesta misiju darbu raidījums eh, Radio Marija ēterā. Un, eh, vai nebūtu forši piedalīties baznīcas misijā arī ar savu ziedojumu? Un domāju, ka jā, un tad izmanto šo iespēju atbalstot arī Radio Marija skanējumu un uh, visu informāciju par iespēju ziedot uh, Radio Marija ētera nodrošinājumu. Jūs varat atrast uh, mājaslapā rml.lv vai arī zvanot uz ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9. Cik noziedos, ja piezvanīs? Zvanot pa tālruni, ziedosiet 4,27 eh, eiro. Ļoti precīzi, 4,27 eiro. Ja grib vairāk, tad vai nu vairākas reizes jāzvana, vai labāk tomēr pārskaitīt uh, uz kontu, bet uh, jā, tas būs veids, kā jūs arī varat atbalstīt misiju. Uz tikšanos nākam trešdien!